بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور असांजी सूरत <clears throat> सभा पढ़ूं पिया इनशा उनजो माना करण जी कोशिशि कयूं पिया हीअ आयत पढ़ीसूं में अरिड़हीं खां वठी उणिवीह आयतूं आहिनि ॿ सभा जे मुल्क जे मुतल कीअं हुननि जो डैम जेको ठाहियो ऐं सद जेका ठहियो हुन में पाणी गॾु थियो कीअं वरी नाशुक्राइन जे करे फ्लड थी वियो हलियो ऐं उहो सभु बाग बुस्तान बर्बादु थी विया हलिया ॿी ॻाल्हि जेका हुननि सां थी हिन सभा जे माण्हुनि सां उहा उन जो इहो हो त सैर सफ़र हुननि जो करणु जेको आहे सो आसान हो अलाह ताला अमन अमान रखियो हो ऐं हितां खां वठी पंहिंजे यवन खां वठी मथे शाम ताईं काफ़िला जेके वेंदा हुआ उन्हनि जी ॻाल्हि पोइ मुफ़सरनि उहा लिखी आहे त हीउ जेको आहे अलाह ताला फ़रमायो त बारक नाफ़ी आहे क़ कुर ज़ाहिरतनि क़दरनाफ कदु कुरनि ज़ाहिरातनि माना असां यमन खां वठी सीरिया ताईं हर यानी एतिरी वसंदियूं कयूं एतिरियूं आबादियूं कयूं जो हर हंधि वसंदी हुई जो जॾहिं काफ़िला लंघिया थिए त उते हुननि खे का तकलीफ़ कोन थी हुननि खे अमन सां उतां ई लंघिया थिए हुनखे पाणी थिए मिलियो पीअण जे लाइ हुनजे खाइदो थिए मिलियो हुननि खे खाइण जे लाइ हुनजे जानवरनि जे लाइ उन्हनि जे उथनि गोड़नि गॾनि ऐं हुननि जे लाइ जेको आहे सो गाह ते मिलियो पोइ मतिलबु त मुफ़ लिखनि था त हुते चारि हज़ार सत सौ ॻोठ हुआ नंढा मतिलबु त घर हुआ आबाद हुआ अच्छा हिन विच में जिते माण्हू लंघियो थिए त का तकलीफ़ कोन हुई न को को चोर न जी चिकार जी न को को खाधे जी न का पीते जी ऐं जेका तकलीफ़ हुई या इन करे उतां जी आसानी सां सलंगिया त इहा ॻाल्हि ख़ासि हिन मर्ज़ी कयासीं उजेलना बेनूम बेनलक़ुरलती बारक नाफ़ी आहे कुरन ज़ाहिरतन कदर नाफ़ी आहे सैर हुते जेको आहे सो मनाज़िल क़दर न कयोसीं माना हिकिड़ो अस्सियूं कयोसीं हेतिरा हेतिरी मंज़िलूं आहिनि हिते हीअ आहे हिते मुसाफ़िर खानो आहे हिते हीअ आहे ऐं हुते माण्हू रहंदा वञी पढ़ा वञी कंदा पड़ाव वञी कंदा ऐं पंहिंजो हिन सां हलंदा कदर नाफ़ी सैर सीरू फी हाल हुनखे चयोसूं त पंहिंजो हितां राति जो हलो थोरे ॾींहं जो सफ़रु कयो सैर करियो घुमो फिरो सीर सैर करियो काफ़िले सां फ़क़ालू पोइ हुननि नाशुक्री कहिड़े नमूने सां कई जो सीरू फ़कालू रबना असफ़ारना चए असांजे परां हा कर असांजा जेके सफ़र आहिनि से डूरां हा कर तकलीफ़ वारा कर मुश्किल थोरा कर हिकिड़ी त इहा ॻाल्हि कयूं पाण छो ईअं थो चयूं पोइ हिनजी वरी मुफ़्तर ॻाल्हि मूं हाणे पर पढ़ी पोइ हुन वरी मुफ़सरु चवनि था त हुननि वटि पैगम्बर थिए आया पोइ हुन जी ॻाल्हि हुन मञी कोन थिए पोइ पैगम्बर चवनि थिए त अहिड़े नमूने सां हीअ हलो हीअ अख़लाक आहे हीअ ला हीअ आख़िरत आहे हीअ ॻाल्हि हीअ ॻाल्हि आहे पोइ हुननि मञी कोन थिए पोइ हुननि जे चवण ते चवनि भले ठक ठीकु आहे चओ था त हीअं थींदो असां ते अज़ाबु थींदो असां थींदो ऐं हीअ अलाह ताला जो शुक्रु आहे हीअ फलाण हीअ ॻाल्हि असीं मञूं कोन था ऐं जेकॾहिं अहिड़ा आहियो त पोइ भले असांजा सफ़र ॾुखिया अथनि ऐं असीं पाण ई तकलीफ़ हिकिड़ी इहा ॻाल्हि पैगम्बरनि खे पूरो कयूं ऐं हुननि चयो त भले चैलेंज कयूं त भले जेको ॾमर थियणो आहे भले रब जो असां ते थिए हिकिड़ो इहा ॻाल्हि पर ॿियो इहा पाण ई हिकिड़ो माण्हू थिए थो करप्ट थी थो वञे पोइ चए थो भई सफ़रु थोरो ॾुखियो हुजे जो माण्हुनि खां असीं पैसा जेके आहिनि से वठी सघूं त भई असीं तव्हांजी सपोर्ट कंदासूं असां तव्हांखे पंहिंजो लंघाईंदासूं हितां ऐं तव्हांखे केरु फुरींदो कोन भरींदो कोन पोइ हू पाणी फुरण मारण वारा हुआ त पोइ हाणे ॿियो केरु फुरींदो पाणी फुरींदा हिन करे पोइ माण्हू वीचारा मजबूर थी विया उन्हनि खे मतिलबु इहा करप्शन बि अची वई ॿियो अलाह जी तला जी जो जे मतिलबु कुफर बि अची वियो ऐं पैगमरनि जो चयो न मञो ॿई सभु ॼाणायां था त इहो सीरू फी अयामिन आमिनीन फ़क़ालू रबना बैन असवारना पोइ अलाह ताला चयो त फ़ ज़ुलमूं व ज़ुलमूं अनफुसुम अनफुसम हुन पंहिंजे पाण ते ज़ुल्म कयो जो अहिड़ी ख़्वाहिश कयाऊं अहिड़ो तरीक़ो अख़्तियार करण जी कोशिशि कयाऊं फ नाहम अहादीस पोइ असां हुननि खे मिसाल बणाए छॾियो हुननि जूं कहाणियूं त भई अहिड़ा अहिड़ियूं लिटियूं फुरूं थियूं थियनि अहिड़ो ॻाल्हियूं थियूं थियनि जो सॼी दुनिया में जिन हुननि जा इहे अफ़साना जेके आहिनि से माण्हू ॿुधणु लॻा त अहिड़ो अहिड़ो अहिड़ो अहिड़ो हुन सां ज़ुल्म थो थिए हुन खां पोइ लफ़्ज़ जेको अचे थो पोइ न नओम कुल मो माना हुननि खे पढ़ी पढ़ी करे पुलज़ो पुरज़ो करे छॾियोसीं ज़रो ज़रो ज़रो पुरज़ो करे छॾियोसीं हाणे इन जी माना बि जेका मुफ़सर सां कनि था हिकिड़ो इहो त माण्हू मरी विया हलिया पुरज़ो पुरज़ो थी हलिया हिकिड़ी त इहा ॻाल्हि थी पर ॿियो इहो त हुते सभा ते जॾहिं इहो सैलाब आया ऐं इहो जेको तकलीफ़ आई त तॾहिं जेको आहे सो उते जा जेके कबीला हुआ से उतां ई लॾे सभा जे मुल्क मां यमन जे मुल्क मां लॾे ऐं पखड़ थी विया हलिया सिरी विरिया हलिया पोइ रशीदुद्दीन अल रशीद जेको शागिर्दु आहे ख़्वाजा अब्दुला अंसारी रहो ताला जो उन चयो आहे त हुन में जेके कबीला हुआ मिनहम अशर व कंद व अनमार वम झील इहे झील ॾांहुं विया हलिया इहे जेके कबीला हुआ से झील ॾांहुं विया हलिया व मुज़हज व हमयर वख अमान ॾांहुं विया हलिया ऐं वख ख़ज़ा ख़ज़ा जेकी हीअ कबीलो खुज़ा जो सो मखे वियो हलियो ऐं औस ऐं ख़ुज़रत जेके आहे से में जिते मदीनो माना वरितींदो ओॾां ई हलिया विया वक़्त लखम उहा जिज़ाम वसन उहा किज़ाम बि शाम ॾांहुं हलिया विया त मतिलबु त कज़ालिक आमिलत वकत बि शाम अहिड़े नमूने सां ही जेके के केतिरा क़बीला जेके आहिनि मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि ॾांहुं लॾे विया हलिया हितां हिते ही वीरान आबादियूं थी वियलियूं मुल्क जेको आहे सो जेके सुठा क़बीला हुआ जेके कम वारा हुआ जेके घणा माण्हू हुआ सरसाई हुई माण्हुनि जी त हुनजे करे अमन अमान हुओ वग़ैरह त उहे सभई पोइ ॾिठऊं त आहे ऐं पंहिंजो कह कहत ई बि थी वियो हलियो ख़राबु मामिलो थी वियो हलियो सभई ॻाल्हियूं त पोइ इहो हुतां लॾे खे टिड़ी पकड़ी विया हलिया पर हिन में अलाह ताला जी मसले थिए थी जीअं धरती तां हिकिड़ा माण्हू लॾनि था ॿियनि हंधि वञनि था खज़म पंहिंजो ख़ज़ा जेको आहे सो मके में अची वियो हलियो हुते जेके अॻ में कबीला हुआ उन्हनि खे मारे मारे जीअं थी करे पंहिंजो कमु कयूं ख़ुज़ा वारा इहे थिया पर हो यस में जेके विया पंहिंजो अवस ई खज़रत जिते रसोल्ला सलाह सम पोइ वरी वेंदो जॾहिं वक़्तु ईंदो संदसि त पोइ इहे ॻाल्हियूं मतिलबु थींदियूं अला ताला उनखे उते पहुचाईंदो इन करे पर हींअर ॾिसो त हिन वक़्तु असांजो हाल अहिड़ो आहे इहो इराक जा माण्हू इहे अफगानिस्तान जा माण्हू ई पाकिस्तान जा माण्हू ई शाम जा माण्हू लिबिया जा माण्हू इहे वीचारा पंहिंजा मुल्क़ छॾे भॼनि पिया छो जो हुते अमन कोन्हे अमान कोन्हे सुलियो कोन्हे शांति कोन्हे खाइण पीअण कोन्हे तकलीफ़ आहे जंग लॻियूं पियूं आहिनि हिन जंग जे करे पोइ माण्हू रदि पणान थिए थी ऐं माण्हू वञनि था ऐं बर्बादी थिए थी तबाही थिए थी त अहिड़े क़िस्म जी तबाही बर्बादी सवा जे मुल्क ते उन ज़माने में अहिड़े क़िस्म जी थी हाणे इहा ॻाल्हि हिते असां चवण त चाही पोइ इन खां पोइ अलाह ताला फ़रमाए थो त पंहिंजो इन सबार शकूर सभिनी सब्र करणु शुकुर करणु वारनि जे लाइ इन आयतूं आहिनि इन निशानियूं आहिनि अल्ला ताला खां सबक़ु वठंदो भई छा आहे उन खां पोइ फरमाईं तबली जेको चयो हो पंहिंजे शैतान त पंहिंजो ऐं हिननि खे तो तोखां फुरे बि न सघो अल्ला ताला खे जेको चैलेंज कयो आहे त उन में अॼु सचो पंहिंजे पाण खे कयईं जो सभई जेके माण्हू आहिनि हुनजे पोयां लॻण जे लाइ बसि तयारु वेठा आहिनि ऐं हुनजे पोयां लॻी था वञनि लिया हुनजे ॻाल्हियुनि ते अची था वञनि वञणु लिहा सदक सदक पढ़नि ऐं पंहिंजो के किरत वारा ऐं के सदक पढ़नि ॿिन्ही जूं मानाऊं थोरियूं मुख़्तलिफ़ थियनि थियूं हिक ॿिए खां त मतिलबु त हू हुन पाण खे तस्दीक कई पाणी पाण या उहो सचो निकितो जेको ॻाल्हि कयईं थिए हुन वजह हू सचो निकितो हे ॿई पढ़णियूं कनि था सदक तशदीद सां दौल थिए ऐं सदक़ रुगो हुन ते ज़बर ठली उहो सदकुम इबली ॿई पढ़णियूं कनि था पोइ हुनखे शैतान जेको आहे सचो निकितो पंहिंजे पंहिंजी ज़न खे पंहिंजो ख़्यालु जेको होसि पंहिंजो कंजेक्चर जेको होसि उनखे सचो ॾिठईं पाताई फत भाउ उहो सभई माण्हू जेके हुन पोयां त लॻनि इलाह ोमी सवाइ हुननि जे जेको हिकिड़ो मोमिननि जो ग्रुप हो फरीक़ो आहे जेको जंहिंखां सवाइ सभई हुनजे पोयां लॻनि था माण्हुनि सदिक जी माना में चवंदा मुफ़सिर चवंदा त माना आनास की इब्लीस रास कर बर ईशान ज़न ख़िश हाणे चए थो ब तखफ़ीफ़ के पढ़ंदा आहिनि तखफ़ीफ़ सां सद सद पंहिंजे सदकु हले इब्लीस हुनजी मानी ज़न उहो रास गोई बर आमद आमद इबलीस दर पिंदार ख़िश वध हा कहिड़ो हुन ज़न रखियो पहिरीं पोइ जो चयो आई त सूरत इस्लाम में सूरत बनी साहिल में चयईं त उहो ज़न हू कौलहूल तन कनि ज़रूरीत हू इलाह कलील ऐं पंहिंजी सूरत आराफ़ में हू ताला ओला तजिद अक्सर हुम शाकरीन तूं न ॾिसंदे घणा जेके आहिनि शुक्रु कंदड़ न पाईंदे शैतान ईअं चयो त उहा ॻाल्हि हूंदी साबित थी त बराबरि शैतान बराबरि अल्लाह ताला जो माण्हू शुक्र गॾु था कनि ब عزتك हू बि इज़त इज़त ब इज़त करे अघु वीहनि न हो मजमाइनि ऐं सूरत साफ़ पंहिंजे सवादु मंझि शैतान चए थो अल्ला ताला खे तुंहिंजो कसम आहे इज़त तुंहिंजे इज़त जो कसम आहे त अघु वीह न तव्हां सभिनी खे तोखां बगा बग़ावत कराए वेंदो अगवा करे वेंदो तोखां फुरे ॻाल्हि में हू सचो निकितो साबित थियो हाणे इन पोइ फ़र्माइत वमा ख़ान मिन सुल्तान हुनखे को शैतान खे को वस कोन हो हुन ते को सुल्तान कोन हो को वटि दलील कोन को पावर ताक़त कोन हुई माण्हुनि ते हुनखे का बि ताक़त कान्हे माण्हुनि ते पर ॼण हुनखे छूट छॾे ॾिनो त जीअं करणु चाहे भले करे त इलाही इन छा थिए इहो चूट छॾियोसीं उनखे त ॾिसूं केरु आहिनि जेके आख़िरत खे मञनि था ऐं केर आहिनि जेके उन जे मामले में शक में आहिनि त आख़िर थींदी कोन त हाणे आख़िर जी ॻाल्हि हर हर हिन सूरत में अचे थी त आख़िर त आहे ऐं जेके शक में हूंदा आख़िर ते उन्हनि जो हाल जेको आहे हीअ थींदो जो जहन में मोकिलींदासीं उन्हनि खे ऐं जेके ईमान रखनि था छॾियो इब्लीस खे छॾे ॾिनो अथऊं सभु इन में त आख़िर त आहे या न माण्हू घणा आहिनि जेके मञनि था त अलाह आहे हिकिड़ो पर पोइ अलाह जे वस में हीअ ॻाल्हि आहे या हीअ ॻाल्हि आहे अलाह सां ॿिया शरीक़ कनि था हीअ ॻाल्हि कनि था पर ख़ुशूसी जेका वॾी मसालो थो थिए माण्हुनि जो सो आख़िरत जे मामले में थो त आख़िरत खे नथा मञनि पोइ हिते अलाह ताला चए थो असां इहो सुञाणण ते चाहियो त ले नालम मां योमिन बिल आख़िरत थियनि मां कहिड़ा आहिनि जेके आख़िरत खे मञनि था ऐं कहिड़ा आहिनि जेके हुन जे मामले में शक में रहनि था पर रब खां अला कुल शहीन हाफ़िज़ ऐं तुंहिंजो रब जेको आहे सो सभु शइ जी हिफ़ाज़त थो करे सभु सभु शइ यानी हुन जे वस में आहे सभु शइ ते ताक़त रखे थो हुन खां पोइ त उनखां पोफरमाईं अला पोइ हुननि माण्हुनि खे उनखे चओ उनखे चओ यानी बसि हीउ जेको चओ जो लफ़्ज़ु आहे त उहो पंद्रहं दफ़ा आहे हिन सूरत में हर रसोल साल अलाह ताला फरमाए थो त चओ चओ मां खे चओ हीअं चओ हीअं चओ हीअं चओ चए थो कुल उन्हनि खे सॼो जिन खे ताईं शरीक था कयो अलाह ताला खां सवाबु ॿियनि जंहिं शयुनि खे के के जेके आहिनि शैतान खे था सॾीनि के जेके आहे फ़रिश्तनि खे था सॾीनि के जेके आहिनि जिननि खे था सॾीनि के जेके आहिनि ठाहिया अथऊं हुन खे था सॾीनि के कंहिंखे था सॾीनि के राम खे के लक्ष्मण खे के फलाण खे के टीरे खे उन्हनि खे सॾु कयो हाणे त तव्हां ॾिसंदव त ज़रे जेतिरी बि हुननि खे ताक़त कोन्हे जे जिन खे तव्हां शरीक था कयो अलाह ताला सां पोइ उन ज़मीन में आसमान में हुननि जी का बि ताक़त कान्हे हुननि जी का बि मिल्कियत कोन्हे हू को हिसो हुन में कोन था रखनि ऐं अलाह ताला सां हुनजी का शिरकत कोन्हे माल मालोम फी ही माउ ॿिन शिरक हिन ॿिन्ही में शइ शिरकत कोन्हे उन हुननि बुतनि जी हिननि ॿियनि जिन खे तव्हां सॼो था फ़रिश्तनि जी या जिननि जी या कंहिं बि शइ जी वमा लहम मिन हुम मिन ज़हीर इन वञा को बि अलाह ताला खे पुठ भराई करण जे लाइ हुनजी मदद करण जे लाइ को कोई कोन्हे अलाह ताला पंहिंजी पाण जेको आहे सो कयो आहे इहो कोन त को हुनखे ज़रूरत आहे को अची पुठ भराई करे हुनजो पुठ आहे हीअ हुनजो चाचो आहे हीअ अलाह ताला जो हीउ पीउ आहे अलाह ताला जो हीअ धीउ अथसि की ज़ाल अथसि उहा अॼु मदद कंदी आहे छा अहिड़े क़िस्म जी का ॻाल्हि कोन्हे कुल दुलीन आमथ में दून लाइ لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما لهم وما له منهم من ظهير فرمایت ترجمو دا کیون جو پنجے سائیں تاج محمد امروٹھی صاحب جو ترجمے میں تو فرمایت کین چو جو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سوا جن میں ऐं गुमान कंदा आहियो तन खे सॼो उहे न की आसमाननि में ऐं न की ज़मीन में ज़रे जेतिरा बि मालिक आहिनि ऐं न की उन्हनि ॿिन्ही मंझि का खेनि भाहिवारी आहे न की आसमान में भाउवारी सां न की ज़मीन में भाउवारी सां ऐं न की मुझवान को हुनजो मददगार आहे अलाह ताला जी ज़हर ज़हर चइबो आहे पुठि पुठि पुठि पुठि भराई करे हिकिड़ो माण्हू आहे वरी हुनखे ॿियो सामान थो खणाए या ईअं थो करे ईअं थो करे पुठि भराई थो करे हुनखे ज़हीर तो मदद थो करे पुठि भराई करणु वमा लहू मिन हुहीर हुन जी पुठ भराई करणु वारो कोई कोन्हे मदद करणु वारो कोई कोन्हे हिन अलाह खे कंहिंजी मदद जी ज़रूरत कोन्हे को शफ़ातू ऐं कंहिंजी बि शफ़ात इंसान कमु कमु थो कोन थी अची सघे हेॾी आख़िर जी ॻाल्हि आहे पोइ हिन में जेको आहे सो कंहिंजी बि शिफ़ायत कमु कंदी उन जे जंहिंखे अलाह ताला इज़न्न ॾिए पंहिंजो हुकुम ॾिए त तूं शिफ़ात कर पोइ उहो शिफ़ात कंदो ऐं उन जे लाइ शिफ़ात कंदो जंहिंजो इज़न ॾींदो हताज़ा कबीर हाणे हिते जेका आहे थोरो ॾुखियाई आहे सम्झण में त फज़ अन कुलूब हिम जॾहिं हुननि जे कल्बनि में जेका घबराहट छाइजी वई ॾिठो जॾहिं हुकुम ॿुधऊं जॾहिं जेका घबराहट क़यामती फज़ अकबर क़यामत जे ॾींहुं कंहिंजी जेका घबराहट आहे उनखे त चइजे फज़ अकबर पोइ उहो फज़ जॾहिं हुनजी घटिजे थी हुननि जी घबराहट जेका आहे घटिजे थी उहा केरु आहिनि जंहिंजी घबराहट घटिजे थी पोइ मुफ़सर खे चवंदा त इहे मलाइकनि जी ॻाल्हि आहे जो हुननि खे चवंदो अलाह ताला अॻिते अचे थो मलायक पुछे थो ऐं त तव्हां उहो जिन खे ई पूजींदा हुआ पोइ घबराइजी वञनि था चवंदा यार असां कोन हुआसीं जिन खे ई पूॼींदा हुआ असांखे त ख़बर कोन की न असांखे त पूॼियो पोइ फस उहा उन माना में मलाइकनि खे आहे या उहे जिन खे चयो वियो त शफ़ात करियो ॿिया जेके बुत हुआ या फलाण हुआ या माण्हू हुआ या कहिड़ो आहे पोइ इन माना में थोरी हीअ साईं ताजमहल महमद अमरोठी साहबु उन जेको मुफ़सनि खां ॾिसी ऐं जेको तर्ज़ुमो कयो आहे त मंझिनि खे मलाइकिन खे आंदो आहे खेनि चओ त पैगम्बर सलसम न की मजान कोन जो अलाह जो मददगारु आहे ऐं नकी कंहिं ॿिए जी सिफारिश वटि फ़ाइदो ॾींदी मगर जंहिं लाइ रुखसी हूंदा आहिनि पोइ फ़रमाए थो त पंहिंजो फ़रिश्तनि जो त ई हाल आहे साईं ताज महला मुरोट साहिब जे तर्ज़ में मिल्कियलु आहे त फ़रिश्तनि जो त ई हाल उन वक़्तु आहे त जंहिं महिल उहो को हुकुम ख़ुदा जो नाज़िल थिए थो त उन्हनि जी तबियत में घबराहट पैदा थिए थी तव्हांजो जंहिं वक़्तु हुननि जी दिलनि तां घबराहट लहे थी तंहिं महिल चवनि था तव्हांजे पालण हार छा चयो आहे मथां मलायक हेठियुनि मलायकनि खे चवनि था त पंहिंजो सचु फरमायो अथसि ऐं इहो सभ खां मथां वॾो आहे वग़ैरह त पोइ हिन में थोरो सम्झ में ॻाल्हि चङी तरह नथी अचे पोइ ही असांजो मखदूम नूह हले रहत हिन जो तर्ज़ुमो करे थो फारसी में ऐं उहो पढ़ां थो चए थो त सूद न खुनद शफ़ात न असर आन कसरा खे दस्तूरी दहद उहा त शफ़ात खुनदुन बोर तर्स अस दिलाए शफ़ात खुन व शफ़ात ख़्वाहनि ब आन खे इजाज़त दा दे शह गोय दी गर्रा چی چیز گفت پروردگار شما در شان شفاعت گویند گفت گفتار حق و دستوری दुआ दे शफ़ात कसीरा पसंदीद व उस ख़ुदावंद उलू शान ख़िबरिया हाणे इहा ॻाल्हि आहे पोइ उहो जेको फज़ा जेका थी घबराहट जेका थी फ़रिश्तनि खे थी या ॿिया जेके बि उते हूंदा जिन खे चइबो तव्हांजी शिफ़ात करियो पुछंदासीं की अहिड़ी शिफ़त करियूं इहा त जनम ई आहे अॻु में ई असांखे कोन पुॼींदो हुओ उहो जेके चवंदा पूॼा पूजींदा हुजनि खे त चओ शिफ़ात कनिहका हिन खां अॻु में आयत रहिजी वई पाण खां कुल मिन वल चुप चओ हे रसूल सलाहु उनखे चओ त केरु थो तव्हांखे रिस्क ॾिए खाराए थो पीआरे थो आसमाननि मां ज़मीन मथां या आसमान मां जॾहिं मींहं थो वसे या छा थो थिए ऐं जॾहिं ज़मीन मथां सिलो थो उभरे त हुन मथां तव्हांखे रिस्क केरु थो खाराए कुल कुला चओ तूं हेर पैम्बर सलाहु चओ त अलाह थो तव्हांखे खाराए उहा इना इहा कुम अला औफ़ी दलाल मुबीन हाणे चए असांजो मसइलो ई जेके रिस्क जे मुतलिक़ या ॿियनि ॻाल्हियुनि जे मुतलिक़ ई आहे त या असां या तव्हां इन माना को हिकिड़ो हिकिड़ी धुर जेका आहे सा हिदायत ते आहे या असीं हिदायत ते आहियूं या तव्हीं हिदायत ते आहियो ऐं असां गुमराही ते आहियूं या असीं हिदायत ते आहियूं तव्हीं गुमराही ते आहियो या असीं गुमराही ते आहियूं तव्हीं हिदायत ते आहियो ओ इना ओ अला ओम औफ़ी दलाल मुबीन चयो असां मथां का हिकिड़ी धुर आहे जेका गुमराही ते आहे हिन जॾहिं असीं तव्हांखे चवंदा त अलाह आहे हीअ आख़िरत आहे हीअ हीअं आहे हीअं आहे त नथा मञो माना यार तई सचायो या असीं सचायूं असीं हिनजे सचायूं तई आहियो तव्हां गुमराही ते आहियो जेकॾहिं तईं सचा आहियो त पोइ असां गुमराही ते आहियूं पर हाणे ॻाल्हि हुनजो फ़ैसिलो किके थो अलाह ताला करे कुल अमा अज रमना चओ हे पैगम्बर चओ हिननि खे त असांजे मुतलिक़ असांजे जुर्मनि जे असां जेकॾहिं जुर्म था करियूं को ॾोह था करियूं अजरम न जेकॾहिं असीं को ॾुहारी आहियूं का ग़लती था करियूं त उन जे मुतलिक़ तव्हां खां कोन पुछियो वेंदो को लात सालून अमा अजरम न भला नुसालो अमा था तव्हांजी जेकी करियो था उन जे मुतालिक़ असां कोन पुछियो वेंदो हीअं तव्हां खां तव्हांजी पुछी वेंदी ॻाल्हि असां खां असांजी पुछी वेंदी तंहिं करे असांजी ॻाल्हि पंहिंजी जाइ ते आहे तव्हांजी जाइ पल भले पंहिंजी जाइ ते हुजे कुल यजमाऊ बेना हाणे चओ हे रब असांजा यजमाओ यजमाऊ बेना रब हक़ हाणे चओ त हे असांजा रब असांखे सभिनी खे गॾु करे हिकिड़े हंधि यानी जेके काफ़र आहिनि उन्हनि खे हीअ जेके मुस्लमान आहिनि उन्हनि खे मुमिन हिदायत वारा उन्हनि खे असांखे सभिनी खे हिकिड़े हंधि गॾु कर ऐं पोइ बैफ़्त बिल हक़ असां ते हक़ सां फ़ैसिलो कर फ़तह यफ़्त खोल खोल मतिलबु जेको बि राज़ आहे जेको जजमेंट आहे उहा खोल असां ॿिन्ही साम्हूं हिक ॿिए जे साम्हूं त भले हू बि ॾिसनि असीं बि ॾिसूं त कहिड़ा सच ते आहिनि कहिड़ा गुमराही ते आहिनि बैन ना बिल हक़ हीअ हफ़्ता अलीम ऐं अलाह ताला जेको आहे सो खोलींदड़ आहे फ़ताह आहे इल्म वारो आहे ॼाणंदड़ आहे फ़ताहर अलीम हीअ अजब जहिड़ी आयत आहे ऐं हीअ दुश्मन खां जॾहिं ख़ौफ़ हुजे तॾहिं हीअ आयत पढ़णु खपे चयो त मूंखे ॾेखारियो जिन खे मां साण बणाए मिलायो आहे पोइ चओ कल्ला चओ ईअं न आहे अर्गिज़ ईअं न आहे जीअं त चओ था भल हकीम चओ ईअं न आहे अलाह जो को बि शइ कोन्हे बल्कि उहो अलाह ग़ालिब हिकमत वारो आहे अज़ीज़ आहे हकीम आहे अलाह आहे हूअ अलाह चार नाला अलाह ताला जा हिते अची विया हिकिड़े हंधि हू अलाह उल अज़ीज़ हकीम अज़ीज़ीमे मथां हुनजे वल फताह अलीम कीअं अलाह ताला जा मुख़्तलिफ़ नाला जेके आहिनि से हिन सूरत में अचनि था मुख़्तलिफ़ मानाउनि वारा ऐं तमामु ताक़त वारा नाला आहिनि हाणे हिते सुहिणी आयत थी अचे तमामु वॾी वमा अरसलनाक इला काफ़त लिनास बशीर व नज़ीरा वला किन अक्सर नास ला यालमून हे रसूल सलाहु वसलम मार सलनाक असां तोखे न मोकिलियो आहे इलाह काफ़तास पर सॼी इंसान ज़ात ते मोकिलियो आहे ॿिया जेके पैगम्बर हुआ पंहिंजे पंहिंजे क़बीले पंहिंजे पंहिंजे माण्हुनि पंहिंजी पंहिंजी क़ौम जे तव्हां ॾांहुं मोकिलिया विया हुआ तोखे सॼी काइनात जे जे इंसान ज़ात जे लाइ मोकिलियो वियो आहे ऐं इंसान ज़ात खां सवाइ ॿियूं जेके ज़ातियूं रहमत आलमीन ॿिए हंधि फरमायश त आज़ामी ॿिए हंधि हिते की इलाह बशीर करे ख़ुशबरी करे त जन्नती ख़ुशख़बरी आहे उहा वारो करे मोकिले अथऊं त पंहिंजो जहानव जी बाहि खां वॉर्निंग ॾे वॾा किन अक्सर घणा जेके इन ॻाल्हि खे मञनि नथा घणा जेके हिन ॻाल्हि खे ॼाणनि नथा नथा ॼाणनि चवनि था त किथे आहे अला उहो जेको वाइदो था कयो त आख़िर थियो वाइदो वाइदो आख़िर थींदी माण्हू वरी उथंदा वरी हुन जो हिसाब किताबु थींदो इजनत आहे ई जनमु आहे हे ॻाल्हियूं था ॿुधायो असांखे ॾेखारियो किथे आहे कॾहिं थींदी यकुलून मथा हाज़लवादु कॾहिं आहे इहो इहो वाइदो जेको आहे कॾहिं कॾहिं जे मुतलिक़ आहे पोइ अलाह ताला चए थो कुल हे मोहम्मद सलाहु कुल लखुम मियादि योमिन तव्हां त उहा अपॉइंटिड टाइम आहे अपॉइंटिड डे आहे डेट वठबी आहे त हिन वक़्त ते हिन फलाणे वक़्तु उहो मुक़ररु थी वियो चुको आहे कुल लखुम मियादि योमिन उहो मियादि जेको आहे सो हिकिड़ो ॾींहुं मुक़ररु थी चुको आहे ऐं उहो लातरून अन सातुनि उहो जेको आहे ताख़ीर उन में कोन्ह कई वेंदी हिकिड़ी ग़रीब वॾा तस्त तस्तदमुन वरी नकी हुनखे अॻिते कयो वेंदो उहा